cosí d'aquí, vine amb mi. Un peu en fora, un peu en dintre, i ara balla, sí, sí, sí, sí, no, una mà en dintre, una mà en fora, i ara a ballar, grup, cantarem i ens, i en grup ens, ens divertirem.